fethetmezsen bu millet ne zanneder? Şimdi efendi kardeşlerim, ne diyor ondan sonra? Cübbeli bana iftira diyor, ben bunları demedim ama ben ne dedim? Muaviye'yi sevmem dedim. Yine söylüyorum diyor, Muaviye'yi sevmem. E şimdi sen gel bakalım buraya. Bu da öbürlerinden aşağı kalmaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabemi sevin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah muallimul hisab ve kıyl azab. Muaviye'ye hesabı öğret, onu azaptan muhafaza et. Hadi bakalım şimdi. Allahümme cealüha diye mehdiye. Ya Rabbi sen onu hidayete erdir, insanları da onunla hidayete erdir. E, Tirmizi'de hadis var, Ahmed İbni Hanbel'de hadis var. Resulullah Efendimiz'in dualarına mazar olmuş bir sahabeden bir zat için İslam'da bu kadar fetihler yapmış bir zat için biz peygamber demiyoruz haşa masum demiyoruz Amma ve lakin sen kalkıp da böyle bir sahabeden zatı sevmem. Ehl-i sevgisiyle onun sevgisi bir kalpte buluşmaz. Bu ne biçim laf? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'ini seviyor muydu? Seviyordu. Sahabesini de seviyor muydu? Seviyordu. Sen diyorsun ki Ehl-i sevgisiyle bu sevgi birleşmez. Hz. Muaviye'nin yanında kaç tane daha sahabeden vardı? Ayşe oradaydı. Talha oradaydı. Zübeyir oradaydı. 10 binden fazla sahabe vardı orada. Amr ibn As oradaydı. Sen diyorsun ki Resulullah bunları sevmiyor muydu? E seviyordu. Diyorsun ki bunların sevgisi bir kalpte birleşmez. E sen Resulullah iftira diyorsun. Resulullah onları da seviyordu. Ehli beytini de, sahabesini de seviyordu. E, işte efendiler. Resulullah Efendimiz'i ne kadar seviyorsunuz? Canımızdan çok diyorsunuz. Resulullah'ın sünnetini bozan, ehli sünnet itikadını tahrip eden adamlar bu gazetelerde yazıyor ve bu yayın organlarında kitapları yazılıyor ve bunlar efendim millete konuşmalar, hitabetler yapıyor. Ama hala bu millette onların peşine gidenler, dinleyenler, benimseyenler de bulunuyor. Bu ümmet nasıl peygamberi canından çok seviyor? Canından çok seven buna tahammül edemez. Ne yapar? Reddiye yapar, tekzip yapar, dinlemez, insanları uyarır, Bak burada sahabeyi sevmem diyen adam var. Bunu hocalığına itibar edilmez. Sahabeden birini sevmeyenden Resulullah beridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. He? Resulullah'ın sahabesine hakaret eden adamlara. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ben onları tevbeye davet ediyorum. Allah tevbe nasip eylesin. Ben dua diyorum bakın, beddua etmiyorum. Ama mesele nedir? Hazreti Ömer gelip de seni her şeyimden çok sevdim canımdan çok sevemedim dediği zaman dürüstlük yapıyor. Çünkü canımdan çok dediği zaman onu yaşaması lazım. Hadi yat önüme bakalım keseceğim seni dediği zaman boğazını feda etmesi lazım. Hemen o anda canını verebilmesi lazım. Hazreti Ömer bu meseleyi bize ibret olsun diye söyledi. Ne oldu o zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Ömer Hatta tuhibbeni eşedde min nefsike. Yani sen beni canından da ileri sevgiye sahip olamazsan imanın tamam değil. Hazreti Ömer Efendimiz bir titredi, bir ürperdi. Dedi ki el an ente habbu min nefsi şu anda ya Resulallah canımdan da daha sevgilisin. El an ya Ömer şimdi senin imanın kemale erdi. Yani öyle canım feda olsun, anam babam feda olsun laflarıyla olacak olsaydı bu işler ispat ister, dava delil ister, Muhabbet itaat ister, sevgi teslimiyet ister. Seven sevdiğine boyun eğer, seven sevdiğini anar, çok zikreder, çok hatırlar, onun müdafasını yapar, onu hakkında konuşturmaz vesaire vesaire. Sevginin kaideleri vardır, kuralları vardır. Sen canından çok sevdiğin biri hakkında senin yanında konuşulup da sessiz kalamazsın. Kalırsan sevginde samimi olamazsın. Bitti. Onun için tabii ki bu bizim için bir sevgidir. Yukarılarda yok musun ya? He? Arkadan üste çıksınlar yukarıdan. Ve lakin daha da üstü var dediniz. E yukarıda da oraya da gösterin, yol gösterin insanlara. Evet. Şimdi biz seveceğiz ama her gün biraz daha sevgimizi artıracağız. Artırmak için siyerini okuyacağız. Onun faziletlerini okuyacağız. Onun bize düşkünlüğünü konuşacağız. Onun bizi ne kadar sevdiğini, bizim için sabahlara kadar ağladığını, uyumadığını sahabesinden ziyade ayrı bir noktada ya leyteni kadlegirdi ihvan. Keşke kardeşlerime kavuşsaydım. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Entüm ashabi, siz benim arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim başka. Velakin ihvani men yetûne ba'di. Yuminûne bi ve yaravun. Kardeşlerim beni görmeden bana iman edecekler. Beni görmeden bana ittiba edecekler. Yeveddü hadüm levrani bi nefsi mali. Bak burası güzel. Ben buradan biraz ümitliyim. Onlardan her biri malını, ailesini de feda etse, hatta canını da verse de beni dünya gözüyle bir kere görmek isteyecek. İşte ben burada bakıyorum. Şu cemaatten her bir ellerine tek tek sorsam, desem ki her şeyin feda canın da gidecek, bir kere göreceksin dünya gözüyle sonra öleceksin desem, ben inanıyorum belki hepiniz ama ekseriyetiniz ben bir göreyim de ölürsem öleyim dersiniz. Gibi geliyor bana. Bak ben burada iddia ediyorum işte. Ben böyleyim. Ha ben bunu şimdi iddia ederim. Deminkini o kadar edemedim bak. Şimdi sahtekarlığın bir lüzumu yok. Ama dünya gözüyle görsem çoluk çocuğu da görmeden öle ölebilirim yani. Bak ölebilirim. Çünkü zaten o zaman ne oluyorum ben? Sahabe olduğumu zaten köşeyi Cennetlik olduğum garanti ne yapacağım bu leş dünyayı. Canım çıktı zaten burada. İşi garantilersem hemen gideyim yani. Fark etmez. Korkumuzdan duruyoruz ki yaşarken belki işleri düzeltiriz <laughs> diye yani. Tevbe kapısı açık hiç olmazsa. Hepimiz günahkarız yani. Onun için bu iş sevgi işi bir hadis-i şerifi geriden getirelim. Men ahya sünneti fekennem ahyani yolumu canlandıran ehli sünneti dirilten, öldürülmüş, terk edilmiş sünnetlerimi canlandıran, beni kabrimden kaldırıp hayat verip canlandırmış gibi olur. Allah. Onun için sakal deyip geçmeyin, misvak deyip geçmeyin, sarık deyip geçmeyin. Ölmüş ve terk edilmiş bir sünnetimi canlandırsa beni hayata kavuşturmuş gibidir. Çok önemli. Ama en mühim esas ehli sünnet itikadı bozulmaya çalışılıyor. Vehhabisi bir taraftan, Şiisi bir taraftan. Ehli sünnet dışı fırkalar memleketi sarmışlar. İnancı ihya etse, ehli sünnet inancını diriltse, canlandırsa o tam bir hayat vermiş olur. Ve men ahyani fekad habbeni. Beni dirilten, beni sevdiğini ispat etmiş olur. Çünkü bir insan kimi diril, dirilmesini ister? Sevdiğinin dirilmesini ister sevmediğinin hiç hortlamasını, ortaya çıkmasını istemez. Ama sevdiklerimiz için keşke gelseler, dirilseler isteriz değil mi? Onun için beni sünnetimi dirilten, beni diriltmiş olur. Beni dirilten de beni sevdiğini göstermiş olur. Ve men habbeni kâne me'i cenne. Beni seven de cennette benimle beraber olur. İnşallah tamam? Tamam. Şimdi terbiyeli bir şekilde mevlidimizi okuyalım. Ondan sonra salavat-ı okuyalım, kıyamımızı yapalım. Ondan sonra da Mevlid gecesi neler yaşandığından bir bahis. Doğarken sallallahu aleyhi ve sellem neler oldu, neler göründü sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bu fazilete erelim inşallah rahman. Evet. Emanla kurtuluşa erelim. Cennet ravzalarına girelim. Daha dünyadayken o ravzalarda yerimizi edelim. İnşallah Rabbim de Ahirette de bu ravzalardan bizi mahrum eylemesin. Amin. Siz salavat-ı şerifeye devam edin. Zaten abdestlisiniz. Salavat-ı şerife içinizden okursunuz. Ayağa kalkılma yerine geldi mi e, ayağa kalkmak icap eder. Özrü var ise kalkamaz. Özrü olmayanlar kalkması edeptendir. O arada da salavat-ı şerifeyi birlikte tekrar ederiz. Rahmet kapılarını Rabbim fetheder cümlemize inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتضيا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه فاستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه فانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم hep beraber salavat. اللهم صل وسلم وبارك عليه فقول سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية فسمع في صلبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنيه ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وأمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدريه كيف لا السيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقى ولله در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب ظهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه ولله در القائل حفظ الإله كرامة لمحمد سلم آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سراة سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Salli ala selam. Arada diyor ki, Ya Rabbi bu salatü selamlarımızın güzel kokularıyla değerli kabri şerifini tırnak eyle. Buradan gidiyor mu oraya? Ravza'ya gidiyor mu? Salavat okuyoruz. Melekler ne yapıyor? Yübelligûn anümet selam. Yeryüzünde seyyah dolaşan melekler var. Bursa'yı mı bulamayacaklar? Dağın başında bir kişi okusa bulurlar, denizin ortasında bir kişi olsa bulurlar. Koca Bursa'da koca külliyedeyiz yani. Bizi mi kaybettiler yani? Melekler ümmetimden bana salatları, selamları ulaştırıyorlar. Allah inna Allah vekkele bi kabri meleken. Allah benim mezarıma bir melek görevlendirdi. Ata ve esma'al halâkı külliye. Bütün yaratılanların kulaklarını ona verdi. Hepimizin kulağı o melekte. Bütün yaratıkların kulaklarını ona verdi. Kulak ne demek? Ağzından çıkarsa kulağı duyuyor. Kimin ağzından salat selam çıksa o melek duyuyor. Falan oğlu, falan oğlu, falan ümmetin sana salat okudu ya Resulallah. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gecesi, cuma günü melek devreden çıkıyor, kulağımla işitiyorum. Ama diğer vakitlerde melek getiriyor. فَاُثْبِتُ عِنْدِي فِي صَحِفَةٍ بَيْضَاء ben de o salatı yanımda bulunan beyaz bir dosya var nur gibi o beyaz dosyada onun adını ve okuduğu salavatı kayda geçiriyorum yanımda tutuyorum yarın Sırat Köprüsü'nde ayağa tökezlenenler olduğu zaman ümmetimden bir adam gördüm tam Sırat'ta giderken cennete tökezlendi cehenneme doğru gidecekken bana okuduğu salavatı yetişti Elinden tuttu, kaldırdı suratı geçirdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat lazım. He, evlen nasi bi yevmel kıyameti ekferum aleyhe salaten. Kıyamet günü bana insanların en yakını kim olacak? Bana en çok kim salat okuduysa o bana en yakın yerde bulunacak. Onun için salat selam kitapları çok yazdım yazıyorum. Neden? Sizi teşvik için artıralım inşallah. Ta ki birçok faziletli salat selamdan hissedar olalım inşallah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وإنعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك عملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعتيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية فمكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولدي آسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا يتلألأ سناه بسم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا رسول الله أهلا ومرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا صلى الله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 صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شاف العلل من فرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله بسم الله اللهم صل على سيدنا ولله در القائل ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروي من يسلم مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبرز صلى الله تعالى عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية مؤمنا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاته البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله تعالى عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختنه جده عبد المطلب بعد سبع ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه والظهر عند ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت نجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها بهاد الحرم ورباه وخرج معه نور نضات له قصور الشام القيصريه فرآها من بضاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شروان سمكه وسواه فسقط أربع عشر من شرفاته العلوية فكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وغمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين مذان وقضم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيع هاتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها من قبل ما ينقع للظمآن لها وكان مولده صلى الله تعالى عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراص المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مرويه والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل على سيدنا محمد وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وافت عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesinlerinden bahsederken Süveybe validemizi söylüyor. Süveybe validemiz kim idi? Ebu Leheb'in cariyesiydi. Ebu Leheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nesiydi? Amcasıydı. Fakat babası Abdullah 25 yaşında çok genç vefat ettiği için e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dünya gözüyle göremediği için kainatın efendisi yetim olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem amcaları e, yani Abdullah Efendimizin babasının kardeşleri e, ona çok üzüldüler, çok acıdılar. Zaten memleketine de dönemedi. Ticaret için gitmiş idi. Şam tarafına. Abdülmuttalip onu yollamış idi. Yani babası. Gazze tarafına gitti. Gazze'de de çok hasta oldu. E, yorgun düştü, zayıf düştü. Medine-i Münevvere'ye geldi. Orada dayıları var yani akrabaları var. Onlar da biraz misafir oldu. Yol güzergah oradan geliyor Mekke'ye. Ondan sonra orada vefat ettiği babası kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Amin. O mübarek vefat edince kardeşleri çok mahzun oldu, çok üzüldü ki işte oğlunu da göremedi, çok da erken öldü, vatanına bile dönemedi, Mekke'ye yetişemedi diye o arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı, teş, dünyayı teşrif edince Süveybe validemiz, onun cariyesi yani hizmetçisi amcasının Amine validemizin yanında bulunuyor işte hizmetinde. Doğum telaşesi var. Döndü geldi Ebu Leheb'e dedi ki pazartesi gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece İsnen gecesi yani pazartesi gecesi pazarı Pazartesiye bağlayan gece. Ne zaman? imsak olmasına yani sahur yiyoruz ya, imsak kesiliyor. İşte Ramazan'da ezan okunduğu vakit. İmsak vaktine bir saat kala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etti. O anda yani gündüzü gündüz giriyor artık. Bir saat sonra imsak olacak, gündüz girecek. O saat çok önemli. O saat kabul saati. Kim Kehf suresinin sonunu okup da gece yatarken yatağına yatar. Sonra Ya Rabbi beni Ekızli fi habbil evkatilek En sevdiğin vakitte beni uyandır ve duamı kabul et diye dua etse uyusa o saatte uyandırıyor Mevla. Ben onu denedim. O saat kurmakla değil. Allah'ın en sevdiği vakit ne zaman meselesini anlamak için işte imsa bir saat kala. Efendimizin tam dünyayı teşrif ettiği an var ya o an işte dua yüzde yüz kabul o anda da Allah uyandırıyor. Daha abdese falan gitmeden yatakta duaları var okuyorsun. Zaten Bukhari hadisinde de var. La ilahe illallah ve la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu da abdestten evvel. Yatakta uyanır uyanmaz bunu okuyacaksın. Sonra diyor ki namaz kılarsa o namazının kabul olacağına garanti söz veriyorum. Bukhari hadisi. Yok çünkü garantimiz yok. Ama peşine abdest alıp namaz kılarsa kabul söz. Yahut da derse Allah'ım mağfirli ya beni affet. Onun da affolunacağına söz. İsterse peşine yine yatsın. Yani teheccüde kalkmasa bile, o zikri yapıp uyusa bile affet beni derse mutlaka affedilecek. Evdea üstüceyip. Yatakta oturduğu yerde. Çünkü o an yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum anıdır. Ne dua ederse kabul olunacak. Ben de çok öyle az rastlıyorum yani. Kalkınca unutuyorum, gidiyorum abdeste hemen. E, yani yatakta oturup şeyi unutuyorum. Ama birkaç kere de böyle hatırlıyorum. Hatırladığım zaman da samimi söylüyorum, yüzde yüz kabul olunan bir saat, bir an Hoca efendi sana verildi, iste ne istersen dendiği anda hemen ne diyorum? Ya Rabbi ehli sünneti aziz eyle, ehli bidatı zelil eyle. Benim de derdim bu arkadaş ya. Benim derdim bu. Ehli sünnet dışı adamların aziz olmaması lazım. Çünkü bidat Sünnet dışı bir intikat bu. Reformist bunlar. Buna dua ettim geçenlerde. İnşallah kabul eserini görür. Siz de dua edin ama siz tabii uşak isteyen var, kuşak isteyen var, araba isteyen var. Sizde mesele çok yani. Mübarek nereden gelecek sıra sizde dine imana? Gelir inşallah bir gün. Allah hepinize iman selameti versin. Ben de size dua ediyorum, unutmuyorum sizi. Ondan sonra, şimdi Süveybe cariyesi geldi. Ebu Leheb'e gecenin bir vakti Sabaha karşı müşriklerin de biliyorsunuz en ağır uyku zamanı. İçerler ederler, tulum gibi yatarlar. En ağır uyku zamanı geldi. Vurdu kapıya. Ne bağırıyorsun ya? Ne, ne kaldırıyorsun mu geceni bak? Ne oldu? Dedi ki Abdullah'ın oğlu oldu. Abdullah kim? Ebu Leheb'in kardeşi. Dedi Abdullah'ın oğlu oldu. Başka zaman olsa Ebu Leheb var ya adamı oyar yani. Çok fena bir adam. Ya o cariyeyi ne yapar yani? Bir tokat çakar orası. Uykumu bozdun ya bilen. Ama Abdullah'ın oğlu oldu yani Muhammed doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dendiği zaman bir sevindi. Bilmiyor ki başına bela olacak. Bilmiyor ki tebbet yeda ebiyle hep nazil olacak. Bilmiyor ki vemratü hammaletel atab. Karısı da cehenneme otun olacak. E bilmiyor. Ama yine de sevindi mi arkadaş? He? Sevindi. Sevinince, şimdi sevinmek, ne olmaz sevinmek? Arkadaş, sevinmek laflan olmaz. Ben geldim şimdi, sen de çok sevindin. Sevindin ama bize ne bunlar? Değil mi? Bir ikram lazım, ikram. Dedi ki sen dedi bundan sonra hürsün, seni azat ettim dedi, yeğenimin müjdesini getirdiğin için. Köle de değerli mal yani. Çok kıymetli bir maldır bir cariye bir köle. Onu hürriyetine kavuşturdu. Bu sevincinden dolayı adam yine bir şey yaptı, ikramda bulundu yani. Bu sevgi de lafta, sevinme de lafta kalmadı. Şimdi sonradan da Süveybe validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i emzirenlerden oldu. Süt annelerinden biri Süveybe'dir. Radıyallahu teala. Şimdi Ebu Leheb kafir olarak öldü mü? Kimsenin ölüsünün arkasından ismiyle lanet okuyamıyoruz. Ancak kafir olarak öldüğü sabit olan, ölürken de kimin nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Ancak Ebu Cehil'i biliyoruz. Hadisle sabit. Ebu Leheb'i biliyoruz, Kur'an'la sabit. Kafir olarak öldüğü garanti yani. Bir kardeşinin adı da ne? Hazreti Abbas, Efendimizin amcası. Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra kardeşi Ebu Leheb'i rüyasında gördü. Nasıl gördü? Çok kötü bir durumda gördü. Cehennemde nasıl olacak durum? Cehennemde iyi olanı görülmüş mü? Dedi ki mazalakite ey gidi kardeşim nelere kavuştun? Ruhlarda ölüm yok. Kafir de olsa, mümin de olsa. Ruhu bedeniden ayrılıyor. Ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Ruhlar hayattadır. Dedi ki neye kavuştun? Benim peşimden, bizden ayrıldın gittin. Durumun nedir? Dedi lem elke hayran ba'dekum. Ben öldükten sonra hayır nedir diye bir şey görmedim. İyilik diye bir şey görmedim. Huzur diye bir şey görmedim. Rahatlık. Zor iş arkadaşlar. Ölümden sonra cehennemlik olmak çok zor iş. Aynı dünyadaki gibi acı çekiyorsun. Sen zannediyorsun öldüm gittim. Ölüm gidilir mi? Acı çeken ruhtur. Ruh da diridir. Azap ruha oluyor. E insan da zaten öldüğü zaman elini kessen haberi yok. Niye uyuşturuyorlar da morfini verdikleri zaman ameliyatta kesiyorlar, doğuruyorlar, acımıyor? Ruh gidiyor. E ruh gittiği zaman duymuyorsun işte. E demek acıyı duyan neymiş? Ruhmuş. O ruh da diri işte ahirette. Kabir aleminde ruh diri. O zaman yandın sen. Ben de kurtuldum diye bir şey belli değil ya. E sen de, belki de ben de yandım, sen de yandın. Allah bu gecenin hürmetine bizi bağışlasın Allah. Sevgilisinin hürmetine bizi azat etsin Allah. Ya kestik oradan. Sinan Erdem'de millet korktu ki biletli mi acaba? Bir lira desek kimse gelmez. Ulan dedik bedava. Üstüne bir de su da veriyoruz. Bir doldu, bir doldu. Bu bir sevgi göstergesidir. Bu sevgi bizi nereye götürecek inşallah? Ma Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Leheb'i gördü. Bizden sonra neler gördün? Dedi ki sizden sonra hiç hayır görmedim. Ancak şu baş parmakları şu iki baş parmağının oyuğunda boğum var ya şu parmakların boğumları var şurası. Şu efendim iki tane baş parmağımın şu boğumlarından her pazartesi gecesi cehennemde bile bana su veriyorlar dedi. Cehennemden çıkmıyorum. Ama her pazartesi gecesi şu iki parmağımın boğumundan bana su veriyorlar. Niçin? Sevincimden Muhammed doğdu diye sallallahu aleyhi ve sellem. Süveybe'yi azat ettiğim için. Şimdi diyeceksiniz ki bu rüyadır. Ama bakın sonra bu rüyayı Hazreti Abbas kime anlattı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Yani uyanıkken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinledi mi? Dinledi. Bunu reddetti mi? Etmedi. Eğer bu rüya asılsız olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demesi gerekirdi? Ya böyle bir şey olur mu? O kafirdir ona su verilmez derdi. Ama kainatın efendisi bu rüyayı ikrar etti. Yani kabul etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri üç türlüdür. Kavli, fiili, ik ikrari. Yani ya bir şey söyler sünnet olur, ya bir şey yapar sünnet olur, ya da bir şey yapılır yanında sessiz kalırsa, sükut ikrardan gelir lafını bilirsiniz. Onu reddetmemesi, çünkü şeratsız bir şey olsa olur mu öyle şey derdi. Sessizce bu rüyayı dinledi. Ve bu rivayeti, bakın, İbnül Esir Camiul Usul'de, Abdurrezzak Musannef'te, Bukhari Sahih kitabında, Müslim Sahih kitabında, Begavi Şerhü Sünne'de, İbni Kesir El-Bidaye'de vesaire vesaire. Ne kadar kitap kaynak vermişim burada? Mevlid Kıraatı kitabı. Hem kendiniz de alın böyle mevlid okuyun, evde ocakta, tuzun üzerine, suyun üzerine, neyin üzerine okursanız, paralarınızın üzerine, Burada dolu rivayetler var okumuyorsunuz ki. O evde bereket olur, o ocakta bereket olur, o cüzdan da bereket olur, o tuzda. Ondan yiyen şifa bulur. Üzerine mevlüt okunup da yenen bir rızkın, erzakın senin içinde sen affoluncaya kadar Allah'a istiğfar eder. Mevlid yani bu. Bunun faziletleri hakkında burada kocaman müstakil kitap yazdık. Mevlid Kıraati kitabın adı. Mevlid Kıraati okuması yani. Ondan sonra sağ tarafında Arapça mevlid var, sol tarafında da bu beytler var. Şimdi ne diyor? İza kâne hâzâ kâfirun kâfiran câ'a zemmuhu bitebbet yedâhu fil cehîmi mukalledâ. Kim diyor bunu bak. İmam Suyuti bunu zikrediyor. Şemsüddin İbni Nasruddin Eddimeşki Hazretleri. Bu adam ki kafirdir. Kur'an'da tebbet yeda ile zemmi gelmiştir. Eb cehennemde ebedi kalacak hiç çıkmayacak. اَتَعَنَّهُ ف۪ي يَوْمِ daima دَائِمًا يُخَفَّفُ عَنُّ لِلسُّرُورِ Ahmeda. Ama kitaplara bakıyoruz, Hz. Abbas'ın rüyasını görüyoruz, en sahih kitaplarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tasdik ediyor ki pazartesi günleri Ahmet aleyhisselam doğduğuna sevindiği için Ebu Leheb'in bile cehennemde azabı hafifletiliyor ve ona su veriliyor. Şimdi gelelim bize ne bundan? Bize çok büyük müjde var bunda. فَمَزَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذ۪ي طُولِ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا Peki ömrü boyu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiğine sevinen, ömrü boyu Mevlid-i Şerif'i kutlayan, okuyan, dinleyen ve hayatı boyunca o Resulullah'a salavat okuyan ve imanlı olarak ölen kişi ne kadar günahkar olursa olsun, onun cehennemde kalacağını kim düşünebilir diyor. İnşallah bu bize müjdedir. Biz Resulullah ile sevindiğimiz için Allah da bize azap etmeyecek inşallah. Azaptan eman var. Bu mübarek gece hürmetine. Şimdi e, bu eserde tabi bu usta da çok rivayetler şeyler var. Mevlid-i Şerif buradan ileri de okunabilir. Bir bu kadar daha kaldı ama jeneratör belli olmaz. Aksaklık eder, bir şey eder, izdiham var, kapılar dolu, dışarılar dolu. Ondan dolayı ben bu mübarek gecede olanlarla ilgili birkaç rivayet zikredeyim. Ondan sonra dua edelim inşallah. Şimdi gelelim. Bir kitabımız daha var. Ha yine bakın. Bir şey daha anlatayım size. Ebu Nuaym Hazretleri Hilyetül Evliya'da zikrediyor. Ebu Nuaym büyük hadisçidir. Hülyetül Evliya muteber hadis kitaplarındandır. Hadis kitaplarında 8 tabaka vardır. Bukhari, Müslim gibiler en üst tabakadadır. Böylece tabakat vardır. Bu tabakattan e, yer almış 8. basamak gibi Ebu Nuaym Hülyetül Evliya isimli eserinde. Burada Vehbi ibn Münebbi Hazretleri anlatıyor. İsrail İsrailoğullarında eski ümmette 200 sene isyan etmiş Sonra ölmüş bir adam var. Sa bu rivayet muteber bir rivayet. Sağlam bir kitapta zikrediyor. Cenazesini kimse kaldırmak istemedi. Ayağından tuttular, çöplüğe attılar. Çünkü 200 sene işi gücü fısku fücur. Adam günahkar ama imansız değil. O zamanki kitaba peygambere imanı var. Ama şimdi de olduğu gibi Müslümandır ama sabah akşam günahtadır. Böyle insanlar var. Allah ıslah eylesin. Şimdi adamı ayağından tuttular, mezbeleye attılar. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Musa Aleyhisselam hayatta. Eni huruc fesalli aleyh. Ya Musa felen kulum vefat etti. Vahiy devam peygamber olunca vahiy geliyor. Direkt Allah'la görüşme var. Celle Celal. Felen kulum vefat etti. Kimse de cenazesini kılmadı. Tuttular ayağından attılar çöple. Git sen onun cenazesini kıl. Koca peygamberi yolluyor. Musa aleyhisselam kimin cenazesine nasip olacak bir peygamber? Hiçbirimizin cenazesinde böyle bir ihtimal bile yok. Peygamber kalmadı. Bak. Namazını bile kılmadılar. Sen çık onun namazını kıl. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi İsrailoğulları şahitlik ediyor ki bu kulun sana 200 sene isyan etti. E sen de beni cenazesine gönderiyorsun. Sırf isyan etti. Allah Teala ona vahyetti. Hada kana illa ennehu kullama kana nesharat tevrate ve nazara ile ismi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kabbelehu ve vaddahu ala ayneyh ve sallallahu aleyhi. Feşekertu lehu zâlik ve gafartu zunûbe ve zevvectu bi seb'ine havra. Ey Musa! O kulum 200 sene bana isyan ettiği doğrudur. Ama Tevrat kitabını ne zaman açsa orada Muhammed'in ismini görürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat'ta Efendimiz'in ismi var mı? İncil'de var mı? Var. Tabi Tevrat'ta İncil'de Muhammed olarak geçmiyor. Ne diyor? Geçiyor. Faraklit. Baraklit diye de geçiyor, Faraklit diye de geçiyor. Faraklit'in karşılığı Ahmet. Çok hamleden demek. Ne buyuruyor Estağfirullah? Ve iz kâle İsa bin Meryem'e ya beni İsrail Ya beni İsrail inni Resulullah ileykum musaddiqan مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Sadakallahu azim. İsa aleyhisselam geldi. Dedi ey İsrailoğulları ben sizi kendimden önce geçen Tevrat'ı doğrulayarak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki Resulü müjdeleyici olarak Allah'ın gönderdiği elçisiyim. Yani geçmiş kitaplarda ismi zikrediliyor. Bana 200 sene isyan etmiş bu kulum. Tevrat'ı ne zaman açsa, Habibimin adına baksa öperdi. İsmini öperdi, gözlerinin üstüne koyardı, ona salavat getirirdi. Ben de ona teşekkür ettim. Bütün günahlarını affettim cennete girdirdim, 70 huri ile evlendirdim. Allah! Allah bu Allah! Kerem sahibi Allah! Ekramul Ekramin bu! Sevgilisinin büyük hatırı var. Onun hatırı için yapmayacağı bir şey yok. Ancak o ki şirk üzere ölen, kafir ölenin affı yok. Ama zerre kadar iman ile ölen mutlaka Muhammed Mustafa'nın şefaatine erecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Estaizu billah. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana o kadar verecek, o kadar verecek. Yeter Allah'ım razıyım diye ne kadar verecek. Buyuruyor ki, Ya Rabbi sen beni yarın ahirette memnun edeceğini vaat ettin mi? Ettim. Razı olana kadar vereceğini söz verdin mi? Verdim. İzen la arda ve vahidun min ümmeti finnar. O zaman ümmetimden bir kişi bile cehennemde kalırsa ben razıyım demeyeceğim. o biz cennete almadan razı gelmeyecek. Onun için biz imanımızı muhafaza edelim. Sevgimizi artıralım. Muhabbetimizi ziyadeleştirelim. İnşallah efendim bu önümüzdeki perşembe günüki derse de inşallah Rahman efendim e, çok muhabbetiyle ilgili hadis-i şerifler ve rivayetler duyacaksınız inşallah. Bu kadarla iktifa edelim. Yine mevlidimizi okuduk elhamdülillah. Muhabbetimizi yaptık elhamdülillah sevgisiyle oturduk kalktık elhamdülillah. Bu sevgi bizi kurtaracak inşallah. Evet. Faziletli 40 salatü selam yazdık. Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin 40 tane salavat Allah ona ilham etmiş o büyük veliye. Orada ne zikirler ne salavatlar zikrettik. Şimdi bu adak kitabı mübarek mevlid gecesine yetiştiriyorum her sene Allah bana ömür verirse. Kainatın efendisi hakkında bu kitabı yetiştirdim. 360 sayfa Türkçesi var. 360 sayfa. Burada tabii çok şeyler okursunuz inşallah. Dergide de var. Derginin sonunda da taç sigası var. Onu okuyacaktım. Bilmiyorum işte böyle yaptı. Taç sigasını siz bulursunuz. Bir de derginin sonunda da size böyle bir şey var. Arkasından sakın düşürmeyin. Bunda Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından, zikirlerinden İmam-ı Buni Hazretleri buyuruyor. Kimse bunu okuyamasa bile üzerinde taşırsa insan olsun, şeytan olsun, cin olsun. Hangi melun inatçı, şerir, şerli olsun asla ve kat'a bu üzerinde bulunan zata hiçbir şerli ve inatçı dokunamaz ve zarar veremez Allah'ın izniyle. Bu hediyedir. Bu hediye olarak dağıtılıyor dergin içerisinde. Bunun ne olduğunu anlamazsınız, yerlere düşer. Dikkat edin. Geçen iki ayki dergide vardı. Yanlış bir oldu, başka bir dua basılmıştı. Bu duayı bastılar. Hepinize hediyedir, bereket. Kimi korumak istiyorsanız onun üzerinde üzerinde olan zikirleri görebilirsiniz. Gözü göz görüyor. Acayip zikirler var ve Allah'ımızın isimleri var, sıfatları var. Amel edersiniz. Onu size söylüyorum. Evet, derginin baş taraflarında bir hacet namazı var. Hadis-i şerifte buyruluyor, aklı kıt olanlara bunu öğretmeyin. Çünkü ne dua etseler kabul olur, yanlış şeyler isteyebilirler. Onlar bile kabul olma tehlikesi var yani. Onun için bu salavat da bu namaz da yine neyle alakalı? Efendimiz'e salavatla alakalı. 12 rekat kılıyorsun, namazdan sonra duası var, secdede okuyorsun. Ezbere bilmiyorsan biri okur. Çünkü namaz bittiği için hacet secdesi, biri okur sen onu tekrar edebilirsin. Evet. Ondan sonra efendim bu hacet namazı 23. sayfede. Efendimizin hakkını ödemek için okunacak salatü selam. 23. sayfede. Ondan sonra ismi azam, Allah'ın en büyük ismi ne duasen kabul olur. Ayşe anamız isabet etti. Tevafuk etti. Efendimiz de tasdik etti 85. sayfede. Bir kere okuyan, dikkat, Abdullah Sekkaf Hazretleri, Evliyaullah'ın büyüklerinden, Buyuruyor ki Resulullah bana geldi dedi ki Allah sana bir salavat öğretti, ilham etti. Bu salavatı bir kere okuyan, okuyamasa bir kere bakan, bakan. Bu salavat derginin en son sayfasında olması lazım. Şöyle, bu sayfa. Arkadaşlara dedim ki iki sayfaya bölmeyin, bizim millet yarısına bakar, yarısını unutur. Tek sayfa olsun dedim. Bu salavat için İbni Abidin Hazretleri kaynak verdim. Hoca İbni Abid'i zikrediyor. Evliyaullah'tan bu Sekkaf Hazretlerine Resulullah buyurdu ki sana söz veriyorum. Sana Allah'ın ilham ettiği bu salavat bir kere okuyan bu gece okuyun da dergimizde var. Okuyamıyorsa bir kere bakana dahi bir şefaat edeceğimi tazminat veriyorum. Bir de son nefeste imanlı öleceğini, Allah nasip edeceğine söz veriyorum diyor. Bundan büyük bir şey olmaz. Ya okuyamıyorsanız bakılmasına bile müjde olan şeyi yazdım size. Hiç olmazsa bakamıyor musunuz? Kör müsünüz ya? Mübarek adamlar. Bu mübarek gecede salavat-ı şerifeyi artırırsınız. İnşallahü rahman. Ondan sonra taç salatı var. Yani onu okuyabilseydik iyiydi. Taç salatını Efendimiz o kadar seviyor ki sakalı şerifi, saçı şerifini 21 gün 11 kere okusan sonra bir saçı şerifin yanına gelip yedi kere okusan saçı şerif hareket ettiğini Evliyaullah görmüşler. Şimdi bile görenler var. Saçı şerif hareket ediyor. En çok sevdiği salavat Efendimizin. Bunu hiçbir kitabımda yazmadım. İlk olarak bu dergide yine yazılmıştır. Mevlid ayı münasebetiyle. Allah Teala Hazretleri 21 gün en azından okumayı nasip eylesin. İnşallah Rahman. Işık gitmese okurum inşallah. Dinlersiniz. Yalnız sayfa 94'te Dergide bir ilimler var, bir ilimler var. Yani samimi söylüyorum, maddi manevi abad olursunuz yani. Ne fakir kalırsınız ne hakir kalırsınız. Çok ilimler yazdık. Şimdi 40 salavat-ı şerife bu kitap. Koca kitap bak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 40 sayfa tercümesini yaptım. Menkıbelerini anlattım, kerametlerini anlattım. Mutlaka okuyun şefaatine nail olursunuz. Nerede yardım isteseniz, zimmet isteseniz yetişirim buyuruyor mübarek. Allah bana yetki verdi. Ölsem de diri gibi tasarruf verdi. Hangi sıkıntınız, müşkiliniz, derdiniz varsa iki rekat kılarsınız, on bir ihlas okursunuz. Ondan sonra bu kitapta var himmet istemenin şekli. On bir adım Irak tarafına doğru adım atarsınız. Her birinde de ona seslenirsiniz, nida edersiniz. Allah'ın izniyle hangi zulümdesiniz? Hangi sıkıntıdasınız? Hangi müşkildesiniz? Evliyaullah Allah'ın yardımıyla, himmetiyle sizlere yetişecekler. Abdülkadir Geylani'nin kerameti kadar nakledilmiş, tevatürlü keramet hiçbir veliden sucur etmemiş ve zuhur etmemiş. İzz ibn Abdüsselam bile İmam Zehebi Siyer-i Alâmin Nübelâ'da söylüyor. Alimlerin sultanı İzz ibn Abdüsselam bile diyor. Bu kadar evliya geldi geçti. Abdülkadir Geylani'den nakledilen kadar hiçbirinden keramet tasarruf nakledilmedi. Bu kitapla onun şefaatine erişirsiniz. 40 salavat Allah ona öğretti ve ilham etti. O salavatlardan yani amel etmeniz için inşallah bazı salavatlar var. Burada dolu. Hangisini söyleyeceğim? Bir tanesini söyleyeceğim. 5. sıyğada 165. sayfede İbn Ömer Hazretleri anlatıyor. Bir adamı Resulullah'a getirdiler sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam deve çaldı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitleri dinledi. Zahire göre hükmediyor. Şimdi hikmet var ya. Tamam gereken yapılsın şerata göre eli kesilecek. Çünkü deve el kesilecek kadar bir meblağ tutuyor. Adam üzgün vaziyette döndü gitti. Dönerken bir salavat okudu. Adam. Hırsız denilen adam bir salavat okudu. Farklı bir salavat. Yani manası şöyle ki, Ya Rabbi o kadar salat et ki Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, salatlarından bir şey geri kalmasın. O kadar bereket yağdır ki bereketlerinden bir tane eksik kalmasın. O kadar selam ver ki selamlarından bir şey geri kalmasın. Arapçası 166'da. Tam o sırada deve dile geldi. Bu hadis-i şerifin kaynakları burada vardır. Efendim, kaynaklarını da söylüyorum. Hafız Ebul Kasım İbni Beşküval, büyük muhaddis, İmam Sekavi gibi kitaplarda zikrediyor. Deve dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innehu beri'un min sirkati. Bu adam beni çalmadı, bu beridir dedi. Allah deveyi konuştu. Efendimizle zaten konuşurlardı. Sırttan konuştu, ceylan konuştu, neler. Deve dile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki adamı bana geri getirin, elini kesecektiler. Çabuk geri getirin. Bedir ehlinden 70 tane sahabe koştu. Çünkü neden hani bir cezaya uğramasın? 70 sahabe koştu getirdiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya sen nasıl bir adamsın ki deveyi Allah dile getirdi de melekler ufku kapattılar buyurdu. O deve senin beri olduğunu söylerken melekler ufku kapattılar. Allah Teala bana bunları gösterdi. Sen giderken ne dedin? O da dedi ki ya Resulallah ben dedi böyle bir salavat getirdim. Allah bana ilham etti. Allahu salli ala seyyidina Muhammed hatta la abqa min salatike şey ve sellim ala seyyidina Muhammed hatta la abqa min selamike şey ve barik ala seyyidina Muhammed hatta la abqa min berekatike şey İşte buyurdu onun için melekleri gördüm Medine'nin sokaklarını yardılar hatta seninle benim arama bile melekler girecektiler ey adam sen ki bu salavatı okudun Sırat köprüsünden geçerken yüzün dolunaydan daha parlak olarak geçeceğini Allah'a yemin ederim dedi. Yani ben size iki satırlık bir salavat yazdım. Kaynaklarını da buraya yazdım. Bu kitapta öyle salavatlar bulursunuz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin rivayet ettikleri, orada şehler var, ilimler var, Yüzlerce sayfa Efendimizin rahmet oluşu, merhamet oluşu, iyilikleri, Allah'ın bize lütfu oluşu. İşte bu gecenin dersinin başında okuduğum ayet de geçiyor burada. Allah müminlere ne büyük iyilik etti. Aralarında bir rasul gönderdi. O rasul onlara ayetlerini okudu, kitap okudu, hikmet okudu. Hikmet ne? Ey İslamoğlu! Kitabı inanıyorum diyorsun, hikmete niye inanmıyorsun? Vel hikmete, hikmet sünnettir. Kitap başka, hikmet başka. Kitap Kur'an, hikmet sünnettir. Sünnet hadislerdir. Ben size Resul yolladım. O peygamberim onları tertemiz etti. Onlara bilmediklerini öğretti. Onları dalaletten, felaketten kurtardı. Cehenneme odun olacaktılar. En azından hayvan gibi toprak olacaktılar. Şimdi cennete namzet etti elhamdülillah. Bakın hepimiz cennete girmeye adayız. Allah adaylıklarımızı kabul eylesin. Amin. Cennet istiyoruz Allah'ımızdan. Lütfeylesin. Cennetin cemalini rızasını istiyoruz. Nasip eylesin. Amin. Bak nereden öğrendik de istiyoruz. Sırat mı bilirdik, mahşer mi bilirdik? Öldükten sonra yiteriz gideriz zannederdik. Adamlar etlerini kesiyorlar, hayvanlara atıyorlar Budistler. Ölüleri kesiyor böyle. Hayvan keser gibi kesiyor cenazeleri geçen haberlerde. İnsanlar gömülmek bile bilmezdik. Taharet bilmezdik, temizlik bilmezdik. Zaten din iman hiçbir şey bilmezdik. Allah bize öyle bir iyilik etti. Allah'ımızın bize en büyük iyiliği, iman nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti, Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmet kılınma nimeti. Evet, Musa aleyhisselam istedi, İsa aleyhisselam istedi, 12 bin peygamber istedi. Ya Rabbi bizi ahir zaman peygamberine ümmet eyle dedi. Allah Teala İsa aleyhisselamın duasını bir tek kabul eyledi. Ona ölümü henüz tattırmadı. İkinci kat semada yaşatıyor, ahir zamanda inecek de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olacak. Kendi peygamberlik hakkı baki bir de ümmet olma şerefine erişecek. Biz peygamberlerin bile imrendiği, istediği bir makama bedava geldik. Anamızdan doğduk, kendimizi ümmeti Muhammed'den bulduk sallallahu teala. Aleyhi ve sellem. Evet, Allah Teala Musa aleyhisselama Ey Musa, izzim celalim hakkı için Muhammed ve ümmeti girmeden hiçbir peygamberin ümmetini cennete sokmayacağım, cenneti haram ettim buyurdu. Önce Muhammed'im girecek, sonra peygamberler, sonra Muhammed'imin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, sonra diğer ümmetler girecek. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ümmeti Muhammed kimdir? Ya Rabbi onların peygamberleri kimdir? Onlar çok hamd edenlerdir. Gece gündüz zikredenlerdir. Her halükarda tesbih edenlerdir. Efendim, gündüz oruç tutanlardır. Gece sabaha kadar Teheccüd kılanlardır. Bu ümmette var öyle. Onların hürmetine biz de arada bu ümmetten geçiniyoruz. Ben onların az amellerinde kabul edeceğim. Kelime-i şehadetle onları cennete idhal edeceğim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abdu ve resulü. Musa Aleyhisselam dedi ya Rabbi ne olur beni de o ümmetin peygamberi yap. Dedi ki onların peygamberi kendilerinden gelecek. O zaman ya Rabbi dedi Beni o peygamberin ümmetinden yap. Bak dikkat et. Koca Musa Aleyhisselam. Ebu Nuaym zikrediyor. Büyük muhaddis bu rivati. Mevla buyurdu ki istektem tevestekharu. Ya Musa sen önce geldin. Onlar sonra gelecekler. Ya Musa seecma'u beyneke ve beynehu fi daril celal. Sana söz veriyorum. Cennetimde seninle onu buluşturacağım Allah buyurdu. Feya Onun için ne buyuruyor? وَلَقَدَاتَيْنَا مُسَى kitap فَلَا تَكُنْ fi مِرْيَةٍ مِنْ Habibim biz Musa'ya da senden önce kitap verdik onunla görüşeceğine, buluşacağına şüphe etme. Seni onunla buluşturacağım diyor secde suresinde. Şimdi onun için şerefimiz büyük, itibarımız büyük, ona ümmet olarak gelmemiz bize şeref olarak yeter sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için kainatın efendisinin rahmeti bitmez, merhameti bitmez, şefaati üzerimizden eksik olmaz. Evet, Yine bu kitapta yazdığım hadislerden biri ne diyor? Adem aleyhisselam mahşer meydanında arşın geniş bir bölgesinde oturmuş çocuklarından kim cennete kim cehenneme gittiğini seyrediyor. Hepsi onun evladı. Hepimiz onun özbez evladıyız. O anda bakıyor bütün peygamberler onun evladı. Bütün ümmetler onun evladı. Bizim ümmetten birini melekler tutmuş cehenneme götürüyor. Hemen Efendimiz'e sesleniyor. Ya Ahmet, ya Ahmet, lebbek ya ebel beşer. Ey beşerin babası buyur. Ey Ahmet diyor, bak senin ümmetinden birini cehenneme götürüyorlar. Yetiş şefaat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yakamı paçamı sıvayacağım. Meleklerin peşine koşturacağım. Ey ya Resulü Rabbi itlifu. Durun ey melekler Allah'ın elçileri. Durun bakalım bu kulun durumu neymiş, bu ümmetimin hali neymiş. Belki şefaat edeceğim. Derler nahnul gılazu şidat. Biz çok katı ve şiddetli tabiatlıyız. Allah'ın emrine isyan etmeyiz. Ne emrolunuyorsa onu yaparız. Buna cehennem emredildi. Sen bizi durduramazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümidini keser. Sol eliyle mübarek sakalını tutacağım diyor. Bu hadis İmam Suyut'i naklediyor. Birçok kaynakta var. Sakalımı sol eline tutarım, gözümü arşa döndürürüm bakarım. Ya Rabbi sen vaaddeni ellâ tuhziyeni fi ümmeti. Sen söz verdin bana, razı edecektin beni. Ümmetim hakkında rüsva etmeyecektin beni. O zaman Mevla tarafından nida gelir meleklere. Kıfû atî'û Muhammed'e. Ey melekler durun Muhammed'i dinleyin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben alırım o ümmetimi. Ey melekler siz bunu niye cehenneme götürüyorsunuz? Mizanda sol taraf ağır geldi, günahlar sevaplara sakıl geldi. Öyle mi? Hadi mizana gidiyoruz. Götürürüm mizanda, yeniden o tartıya koyarım. Tartıda yine günahlar ağır basar, sevaplar hafif kalır. O zaman ben yanımdan, kemerimden, belimden bir küçük kağıt çıkarırım. Parmak ucu kadar. O küçük kağıt bembeyaz kağıt. O kağıdı sevap tarafına bir koyarım. Koyduğum anda sevap tarafı coşar taşar, günahlar dibe vurur. O kağıtta ne var? Onun bana okuduğu salavat var. O, o der ki, Ey Rabbimin en güzel kulu, senden güzelini görmedim, hoş kokulusunu görmedim, güzel cemallisini görmedim. Beni kurtardın, gözümün yaşına kimse acımıyor. Melekler tutmuşlar Allah'ın emrini yerine getireceğiz diye beni atacaklar. Anam kaçmış, babam kaçmış, karım kocam yok. Kimse gözümün yaşına bakmadı. Sen bana yetiştin. Sen kimsin? Ene nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ben senin peygamberin Muhammed Mustafa'yım. Ben sana yetiştim. Niçin? Çünkü bana salavat okumuştun. Ben vefalıyım. Ben ümmetimi unutmam. Onun için en dar zamanında bak salavatı sana yetiştirdim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin kaynaklarıyla beraber zikretti. Onun için Abdülkadir Ceylani Hazretlerinin bu 40 salavatında erişilmeyecek makam yok. İstenmedik dua yok. Sığınılmadık bela yok. O kadar acayip dualar yapmış mübarek. Allah ona ilham etmiş. Ben de size bu mübarek gecede Mevlid gecesi bu Rebül ayının ada olmak üzere Allah nasip etti. Yıllarca daha her sene Efendimiz hakkında her Mevlid'de bir kitap çıkartmayı bana nasip eylesin. Ömrüme bereketler versin. Vaktime bereketler versin. Sizin de ömrünüze bereketler versin. Okumanızı, amel etmenizi müyesser eylesin. Amin, amin, amin. Yani efendi kardeşlerim, salavat-ı şerifi okumak, onu sevmek, onu düşünmek, onu anmak, onu hatırlamaktan daha büyük bir amel bilmiyorum. Bu kadar kitap gördüm, görmedim. Yani çok günahkarız. Onun için ne kadar günahkar olursak olalım, onun ismi şerifini analım, onun ismi şerifine hürmet edelim, salavat kitaplarını öpelim, isminin geçtiği yerleri gözümüze sürelim, 200 sene isyan eden adama bile bunun salavat hürmetine Allah peygamberini ülül azmden olan Musa Aleyhisselamı cenazesini kıldırmaya gönderdi. Onun için bize de kim bilir ne Allah dostları cenazemize nasip olur da biz de affoluruz inşallah. Ama salavatı unutmazsak Resulullah bizi unutmaz. Unutursak unutuluruz. Allah unutanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Evet kardeşlerim. Ne diyor bir, birisi? Süfyan Sevri Hazretleri. Haçta bir adam gördüm. Devamlı salavat getiriyor. Adım atıyor salavat. Ayağını kaldırıyor salavat. Dedim ki be adam minası var, müzdelifesi var, arafatı var, Rabbena atinası var. Bu kadar dua var. Salavattan başka bir şey bilmiyor musun? Dedi sen benim başımdan geçeni bilmiyor musun? Bilmiyorum. Koca Süfyan-ı Sevri anlatıyor. Bütün kitaplar bunu zikrediyor. O genç delikanlı bana dedi ki ben babamla haç yoluna çıktığım zaman buraya gelirken yolda bir durakta istirahata çekildik. Öğlen vakti babamla kaylule yaparken uykuya daldım. Uykuda bana birisi geldi dedi ki kalk uyan git babanın yüzünden örtüyü aç baban öldü ama günahkar olduğu için Allah suratını kapkara etti. Ben uykumdan uyandım dehşet içinde. Geçtim yandaki yere babamın üzerinden örtüyü bir çektim baktım babam şişmiş mosmor simsiyah olmuş. Dedim aman ya Rabbi biz senin beytine hacca gidiyoruz. Bu babamda ne ameli vardı da bu babamın yüzü kapkara oldu. Öyle üzüldüm öyle üzüldüm. Dünyada öyle bir şeye daha üzülmem. Babamın yüzü sipsiyah olmuş. Tam o anda daldım. Geçkinlik geldi bana. Allah ruhumu kabzetti. Bir anda ama uyumuyorum. Babamın başında böyle duruyorum. Bir zat geldi. Güzel, güler yüzlü, güzel yüzlü, hoş kokulu. Ondan güzelli dünyada görme. Geldi Bismillah dedi. Babamın suratına elini bir sıvazladı. Babamın yüzü bembeyaza döndü. Karnına bir sıvazladı. şişti indi. Tam giderken ben onun eteğine yapıştım. Dedim siz kimsiniz bana bu, bu iyiliği yaptınız. Dedi ki ben senin peygamberin Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Senin baban günahkar bir adamdı. Çok günahları vardı. Ama benim adım okundu mu mutlaka salavat getir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve alâ aleyhi Beni hiç unutmazdı. Bu salavatını eksik etmezdi. Ben vefalıyım. Şimdi tam ölürken benden medet istedi, yardım istedi. Ben onu yardımsız bırakamazdım. Onun için geldim ona bu yardımı yaptım. Onun yüzünün karalığı gitti. Ondan sonra dedim ya Resulallah bana bir vasiyette tavsiyede bulunur musun? Adımını attın salavat oku, adımını kaldırdın salavat oku. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Abdestli de olur, abdestsiz de olur ama edebe en uygun olan abdestlidir. Aman onu unutmayalım, unutmayalım, unutmayalım. O veli nimetimiz, sünnetlerine sarılalım. Sünnetlerini yaşayalım, yaşatalım inşallah. Ondan sonra yolunu yaşatalım. Ehli sünnet itikadına sahip çıkalım. İtikadı bozuk olanları dinlemeyelim, kitaplarını okumayalım, sohbetlerine gitmeyelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret eden, sahabesine hakaret eden, sevmem diyenlerden aman aman aman uzak duralım. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin. Benim yolumu bırakmayın, dört halifemin yolunu bırakmayın. Ve iyyâkum ve muhtezatil umur. Temessekû bi'â uddu aleyhâ bin nevaciz. Ellerinizle sımsıkı sarılın, yetmez azu dişlerinizi de benim yoluma sımsıkı geçirin. Sonradan çıkan reformistlerin dine bid'at katanların, işte İslamoğlu gibi kader yok diyor, alın yası yok diyor, haşa ve kella. Dine yenilik çıkaranların yollarından, bid'atlarından sakının. Fe inne kulle muhdesin bid'a. Her sonradan çıkan şey bid'attır. Ve kulle bid'atin dalale. Benim sünnetimde olmayan bid'attır. Bid'at sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnar. Her sapıklık neticede ateşte sonuçlanacaktır. Ben Havz-ı Kevser'in başında duracağım. Ümmetimin elim, elimle ümmetimi içileceğim. Ama ümmetim gelirlerken melekler bazılarını kovacak. Ben çok acıyacağım, üzüleceğim. Ey Allah'ın melekleri! Onlar da benim ümmetlerim. Bırakın buyurun gelsinler. O zaman melekler diyecekler ki senin ümmetin ama senden sonra senin dinine ilave kattılar. Uydurdular, çıkardılar, eksilttiler neler ihdas ettiler, bid'atlerle dinini bozdular. Bunların senin havzunda nasibi yoktur. O kadar üzüleceğim ama onları bana göndermeyecekler, içiremeyeceğim. Onun için amelimizde yanlış olsa da, kusur günah olsa da, bazı hatalar olsa da, kazalar cezalar olsa da bunların telafisi vardır. İtikattaki bozukluğun telafisi yoktur. Sünnetin en büyüğü itikatta ona uymaktır. Amener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Resul neye in, in, iman etti? Kendisine indirilene iman etti. Müminler de ona iman edecek. Feynâmenû bimisli mâ amentum bi Ey kullar! Benim peygamberimin ve sahabesinin inancı gibi inanırsanız hidayet bulursunuz. Sahabe kadere iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadere iman etti. İnna kulle şey halekna bi kader. Allah her şeyi alın yazısıyla kaderle yazdığını, yarattığını Kur'an'da beyan etti. Şimdi alın yazısı yok, kader yok, şu yok, bu yok. Çıkmışlar bu adamlar. Bunları dinleyenler var. Allah kurtarsın onları ya Rabbi. Allah hidayet versin o kardeşlerimize. Ben Allah için çırpınıyorum, yalvarıyorum ehli sünnete kıl kadar ayrı itikat bakımından uzakta olanlardan uzak duralım inşallah. Bak kainatın efendisi. havzumdan kovulursunuz diyor. Ben üzülürüm diyor. Beni üzmeyin diyor. Ben size şefaat etmek istiyorum. Şefaat iliyel kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına ayırmışım. Küçük günahlar, hastalıklarla, belalarla, kazalarla kefaret olur. Kefaret bulur. Telafi olur. Benim şefaatim kime ayrılmış? Büyük günahkarlara ayrılmış. Her peygambere Allah bir şefaat hakkı verdi. Her peygamber Allah'tan yüzde yüz anında kabul bir dua aldı. Bütün duaları kabul ama bir de var anında kabul. Musa aleyhisselam dedi Firavundan kurtar beni. Kabul ettim. Kadücibet davetükuma. Harun aleyhisselamla ikinizin duası kabul. Festakîmâ istikamete devam edin. Kaç sene sonra Firavun helak oldu? 40 sene sonra. Dua kabul ama vakti saati var. Ama bir dua var anında kabul. Ulu Uludağ kaldır kaldırır. Bir tane dua vermiş her peygamber. Her peygamber sıkıştı. İbrahim Aleyhisselam ateşe düştü. E işte İsmail Aleyhisselam kanatla Musa Aleyhisselam işte denize düştü. Ee, yani bütün peygamberler sıkıştı. Duasını kullandı. Ben çok sıkıştım. Uhud'u biliyorsunuz. Dişleri mübarek şehit oldu, yüzüne miğferin halkaları geçti, bayıldı düştü, Hazreti Talha sırtında kaldırıyordu, indiriyordu, kaldırıyordu. 66 tane yara aldı Hazreti Talha. Evcebe Talha, ey Talha cenneti vacip ettin ey Talha de. Efendimiz'i sırtına koyuyor, kaçırıyor, kafirler saldırıyor, Efendimiz'i bırakıyor, onlarla çarpışıyor, yeniden alıyor gidiyor. 66 yarayla ayakta duruyor. Şimdi o Hazreti Talha sevilmez mi? Ama o da öbür taraftaydı. Onun için sen sahabenin arasına girme. Ağzını, gözünü bulaştırma, karıştırma. Allah o kanlara ellerimizi bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bulaştırmayalım diyor İmam Şafii. Hazreti Talha de orada dur. Zübeyir dedin mi orada dur orada. Onun için onlar büyük fedakarlık ettiler. Canlarını siper ettiler. Her şeylerini ver feda ettiler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Efendim sen de diyorsun ki onu sevemem, bunu sevemem. Seni kim sevmiş de sen onu sevmesen ne olur be? E şimdi kardeşim, Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben dünyada ne kadar sıkıştım, o Bedir, o Uhud, o Hendek, o Hicret, o Sevir, nelerde neler. O Taif, ama ben inni ehbe'tü şefaati li ümmeti yevmel kıyamet. Ümmetim kıyamet günü çok zora girecek. Şefaata muhtaç olacak orada cehenneme girmesinler diye, azaptan onları çıkarayım diye bir tane anında kabul hakkımı ümmetim için sakladım, mahşere bıraktım diyor. Kim yapar bunu be? Kaç defa başımıza sıkıntı geliyor bak. Bir dua verseler bize, bizde bir dua mı kalır? Bize yüz verselerdi, şimdiye kadar yüzü de gitmiş idi. Çünkü ikide bir sıkışıyoruz yani. Ama Resulullah bu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkı çok büyük üzerimizde. Hazreti Enes ona o kadar hizmet etti. Dedi ya Resulallah seni nerede bulacağım mahşer? Utlubni evvele ma tatlubuni inde sırat. Sırat köprüsünde gel beni ara bulursun. Orada bulamazsan utlubni indel mizan. Mizanda bulursun. Bak ümmetini aldı götürdü bir kağıt koydu oraya geçirdi. Orada bulamazsam Havzu Kevser'in başına bulsun. İnni la utu hadid selate mevatını. Ey Enes! Mahşerde ben üç yerden başka yerde arama. Üç yeri şaşmam. Ya orada Allah'ın üzerimizde çok hakkı var. Bu hakları ödemek için dergide bir salat var. Efendimizin hakkını ödememiz için 23. sayfada olabilir. Bu salavatı bir kere okursan bin kere okumuş olursun. Bu salavatı da öğrenin. İnşallah ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkına tazim için ne buyuruyor? Benim hakkıma tazim için kim salavat okursa Allah bir melek yaratmış, bir kanadı doğuda, bir kanadı batıda, ayakları yedi kat yerin dibinde, boynu arşın altında bükülmüş. Bu kulum benim, Resulüme salavat etti, onun hakkına tazim etti, sen de kıyamet gününe kadar bu kuluma salat okuyacaksın buyurur. O melek de sana salat okur. Sen 3-5 sene sonra ölürsün gidersin. Hangi mezarlıkta olduğun bile kaybolur. İsmin unutulur, neslin kesilir. Hatta hali hayatında çocukların, torunların bile mezarına gelmez olur. Ama o meleğin sana okuduğu rahmet duası kıyamet gününe kadar devam eder. Çünkü sen Allah'ın sevgilisine tazim için salat okudun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi O salatı da bulursunuz inşallah. Dergiyle kitabı unutmayın. Hakları tazim edelim, ödeyelim. Daha neler var, neler var inşallah rahman. Efendim. Şimdi taç sırasını da okuyalım. Allah'ımızdan cennet istedik. Ya Rabbi Allah'ım salli ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenneh ne'udü bike minen nâr Allahümme inna nes'elüke rıdâkel cenneh ne'udü bike misekhatlike ven nâr Allahümme inna nes'elükel cennete ve men qarrabe ilâ min kavli ve amel ve na'udü bike min gadabike ve men narike ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel Allahümme inna nes'eluke min hayr ma se'eleke nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem ne istediyse sevgilin hepsini istiyoruz bu gece hürmetine bize ihsan eyle Na'udü bike min şerri mes'adeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem nelerden sığındıysa sevgilin Habibin sallallahu aleyhi hepsinden sana sığındık sen muhafaza ile ve entel müstehanu aleykel belâh ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim bu mübarek gece hürmetine ümmetin Habibinin sevgilinin ümmetine rahmet eyle merhamet eyle Suriye'yi kurtar ya Rabbi Halep'i kurtar ya Rabbi Irak'ı kurtar ya Rabbi ehli sünneti aziz eyle Esed'i devir ya Rabbi zalimi destekleyenleri de kahreyle ya Rabbi o şiayı da kahreyle ya Rabbi onlar tutuyor o esedi ya Rabbel Alemin. veya karına kızları kaçırıyorlar, alıyorlar. O bugün gazetede, bizim gazetede yazıyor. PYD küçücük kızları kaçırıyorlar. Ya Rabbi Müslümanların ehli sünnetin yavrularına kızlarına sahip çık ya Rabbi. Onları himayeyle muhafaza ile. Ya Rabbi çocukları kaybolanlar ailelerine kavuştur buluştur ya Rabbi. Ya Rabbi sen Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Filistin devletini nasip eyle. Allah'ım Doğu Türkistan'a yetiş yardım eyle. Habibinin ümmetine umumi bir rahmetle merhamet eyle. Habibinin ümmetinin bütün belalarını aç selamete çıkar ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Habibin ümmetinin cümlesini toptanını mağfiret eyle ya Rabbi. Allah'ım amin ya Rabbel alemin. Habibin ümmetinin bütün yoldan çıkmışlarını ıslah eyle ya Rabbi. Hidayet erdir sevgilinin hürmetine ya Rabbi. Bu mübarek doğduğu gece bizim bayramımız. Yarın oruç yok. Bayram olduğu için oruç tutmamış alimlerimiz. Tutmayın demişler bayramdır. Sevinelim, sevindirelim, yiyelim, mevlid okuyalım, ikram edelim, tebrikler yağdıralım, hediyeler verelim sevgililerimize, sevdiklerimize, Allah için sevdiklerimize. Tabi eşin de senin sevdiğindir, ona da hediye verebilirsin ama bir de Allah için sevdiğimiz ihvanlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara hediyeler, ikramlar. Yani bayram havasıyla kutlayalım, geçirelim. İnşallah şefaatine erişelim ve Suriye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlid ayını bir ay kutluyordu. O Halep'i görseydiniz, bizim gibi bir gece değil, bir ay dükkan tezgah, her yer şekerler, şerbetler. Bir ay mevlüt kutluyordu. Ya Rabbi ocaklar harap oldu ya Rabbi. Habibini sevenlerin ocakları yıkıldı ya Rabbi. Kurban olduğum sana sevgilinin hatırı için Allah'ım. Allah'ım milyonlar muhacir oldu Allah'ım. Döndür vatanlarına ya Rabbi. Selamete erdir onları ya Rabbi. Biz evimize gidiyoruz, çayımız, meyvamız bizi bekliyor. Onların evi yok, yuvası yok. Perişan haldeler ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e rahmet eyle ya Rabbi. Belalarını kaldır ya Rabbi. Habibim zalimleri kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbi Habibin hürmetine zalimleri kahreyle. Muhammed Mustafa'nın hakkına, ehli beyt hakkına ya Rabbi. Ya Rabbi sen Abdülkadir Geylani hürmetine, İmam-ı Rabbani Şah Nakşibend hürmetine, Allah'ın bu Bursa'da yatan 70 bin evliya Allah hürmetine, Emir Sultan Bukhari Şeyh Üftadi Efendi Hazretleri gibi, bütün veliler hürmetine, Ya Rabbi ehli sünneti aziz eyle, ehli bid'ati zelil eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, iman selametiyle ölmek nasip eyle, imanı kaybetme tehlikesinden okunan Mevlid-i Şerif hürmetine halas eyle bizi. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Ne kadar dua isteyenler var, ne hayırlı muratları var, sana ayandır. Hepsini sana havale ettik bu gece hürmetine. Bizi uzaktan yakından gelenler, dinleyenler, internetten, radyodan, televizyondan, dışarıda kalanlardan, giremeyenlerden hepsini bu dualara ilhak eyle. Habibinin en yakınında mahşerde olacak zümreye ilhak eyle. Salavat-ı şerifeyi ağzından düşürmeyen dostlarına ilhak eyle. Ölmeden evvel cennetinde yerini görmek nasip eyle bin kere salavat okuyan bir gün içinde cennette yerini görmeden ölmez buyuruyor. Bize de böylece salavatlar nasip eyle. Öleceğimiz günde gecede çok salavat okumamızı nasip eyle. Allah'ım bizi gaflet içinde öldürme ya Rabbi. Bize öleceğimizi bildir ya Rabbi. Vasiyetlerimizi yaptır ya Rabbi. Borçlarımızı ödettir ya Rabbi. Kulaklarına helallık aldıttır ya Rabbi. Allah'ım bizi tertemiz öldür ya Rabbi. İmanla ruhlarımızı kabzeyle Allah'ım. Allah'ım sevdiklerimize bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi Türkiye'yi bölmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Sen onların kendilerini böl Ya Rabbi. Bölme faaliyetine girenleri parçala paramparça eyle Ya Rabbi. Kahru perişan eyle Ya Rabbi. PKK'sını, PYD'sini, yarım askere polise silah çekenleri, vatandaşın güvenliğini tehdit edenleri, milletten haraç toplayıp yolları kesen bu eşkıyaları Allah'ım kahreyle mahveyle. Allah'ım bunlara yardım eden, silah veren kafir Avrupalıları da helak eyle ya Rabbi. Allah'ım bunları destekleyenleri de kahreyle ya Rabbi. Allah'ım ecdadımızın bize bıraktığı vatanı bir bütün halinde bölünmeden iman yurdu, İslam yurdu olarak saklamayı bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Ehli sünneti destekleyenleri teyit eyle. Ehli bid'ate yardım edenleri mahvu perişan eyle. Allah'ım buradan bu cemaat dağılmadan bizleri affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Allah'ım kurban olduğum sana Allah'ım. Ne hayırlı muratlarımız var içimizde, dileklerimiz var, sıkıntılarımız var, müşkilatımız var. Hallu asaneyle. sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Allah'ım son nefeslerimizde iman kamil husnü hatimeler nasip eyle. Bizden evvel Bursa cemaatlarımızdan ve şehir cemaatlerimizden, bizi sevenlerden, bize gelenlerden, bir kere dahi sohbet dinleyip imanla ölenlerin, kabirlerde hediye bekleyenlerin ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma ves'ahu ilmullah Allah Allah Allah hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin İznik'ten e, Hoca Efendi, Eyüp Hoca Efendi'nin talebelerle sohbete gelirken kaza geçirmiş iki tane ağır yaralı var. E, ya Rabbel Alemin ve ya Hayrannaz acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım sen adımlarına haç cümle sevapları ihsan eyle. Onlar ki bu yolda Habibinin sevgisi muhabbeti yolunda kaza geçirdiler. Taze hayat ver onlara ya Rab. Acil şifa ver onlara ya Rab. Ya Rab günahlarına kefaret eyle. Bizi de onların hürmetine affeyle ya Rabbel Alemin. 12 yaşında Berat isimli talebemiz vefat etmiş. Ölüm gence ihtiyara bakmıyor. Hepimiz yolcuyuz. Allah ve Resulünün yolunda yaşayalım, yolunda ölmeyi ya Rabbi bize nasip eyle. Bu yavrumuzun da şefaatine bizi nail eyle. 12 yaşında ne günah yapacak? Onun için biz ona affını istemeyelim de şefaatini isteyelim. Ya Rabbi bize onun şefaatini ulaştır ya Rabbi. Yani geçmişlerine kavuştur ya Rabbi. Ana babasını da onun Allah yolunda okumasının bereketiyle affeyle mağfiret eyle. Bütün ailesine de şefaat etmesini nasip eyle. Amin diyen dilleri nar-ı azad eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethîrâ. Elhamdülillâhi Rabbil alemin. Tat salatını okuyorum. Huzur üzere dinleyin. Kainat Efendisi'nin en beğendiği salavatlardan inşallah burada yazıyor. Devam edenlerin belalardan kurtulacağı, sıkıntılardan kurtulacağı 41 gün 41 kere okuyan, 41 gün 41 kere okuyan ne sıkıntısı varsa ama neyse Allah Celle Celaluhu derdine kafi gelecek. O müşkilini halledecek. Üzüntüsünü giderecek. Belaya ve imtihana tutulmuş kimseler için çok faydalı taç sıygasıdır. Siz de dergimizin 94. sayfasında bulabilirsiniz. İnşallah. Evet. Yani devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم dualarımızın kabulü, hayırlı muratlar husulü için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Pakine vasıl olmak üzere isimlerimizle babalarımızın isimleri okunmak niyetiyle buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kardeşler, sular size dağıtıldı. Música